Više obilježja islamske akide, islamska akida je po mnogo čemu karakteristična, ne može se porediti kada, kada su u pitanju izvori i besprijekornost izvora, ne može, ne može se porediti sa drugim vjerovanjima, jer druga vjerovanja nemaju tako pouzdane izvore, kao što ih ima islamsko vjerovanje ili islamska akida. Pa ćemo kazati na prvom redu da je prvo obilježje islamske akide i najbitnije, o kojem smo večeras i govorili, jeste besprijekodnost izvora ili izbora. Ništa se ne može prigovoriti izvorima islamskog, islamskog vjerovanja ili akide, jer oni su njihova autentičnost i znači božansko porijeklo su provjereni i potvrđeni. Niko ne može zanijekati e, da je Kur'an Allahov, odnosno ne može dokazati da Kur'an nije Allahov govor. Znači zbog činjenice da su izvori akide Allahova riječ, Kur'an i sunnet, ovako čiste i sigurne izvore svoga vjerovanja. Jer kad vidimo druge religije, njihova se vjerovanja temelje na usmenim predanjima, njihove, vjere, njihove ovaj, knjige, Božje knjige prijetvodno koje su im objavljene, one su zagubljene, toga nema ništa, imaju neke mrvice ostale, nisu sačuvane, njihova e, vjerovanja su vrlo često e, kose se sa ljudskim zdravim ljudskim razumom, kao recimo pitanje vrijeme kršćana, koji su svoje svećenike, monahe, svoje znači vjerske lidere uzeli za bogove na taj način što ih ovi propisuju i vjeruju propise i mijenjaju stalno. Stalno je mijenjaju. Pa se sastanu pa nakon sto godina donesu promjene, izmjene, pa nešto odbaci, nešto prihvati ili nešto dodaju od sebe. To kod muslimana nema. Ne može kod muslimana niko zagledati u temelje vjerovanja akide ili promijeniti I svi ti pokušaje koji su bili zlonamjerni od onih koji su sebe predstavili kao muslimanima, nisu uspjeli. Bili su osvjećeni i odbačeni. Također kod sufija, mistika, oni za svoje izvore uzimaju neka čudna, čudne pojave izvore svoga učenja, kao što su otkrovljenja ili keš, kao što su nadahnuća ili ilham, kao što su slubutne ili hades, kao što su vizije, ruje, ili kao što su snoviđenje menama. U Sufija, ako njegov i nešto usnije, to je tako. Izvor, to je izvor je. Tako mora biti. To je ili nadahnuće, ili ilham i tako dalje. Također skolastičare svoj izvod prvenstveno uzimaju razum, ak ono što ne mogu razumom dokučiti, povezati, oni to ne prihvataju. Stoga je islamska akida e, najčišća jer je uzeta sa najčišćih izvora koji drugi imaju. Islamska akida je također jedan od, jedan od obilježja islamske akide je da je ona zasnovana na potpunoj pokornosti Allahu i njegovom poslaniku ali Posebno kada u pitanju gajb. Mi ne možemo zamisliti e, akidu, islamsko vjerovanje bez potpune predanosti i pokornosti. Zato što su gajb stvari nama nepoznate, u stvari ne možemo ih dokučiti našim osjetilima i ako se ne pokorimo u tim gajb stvarima, Allahu i poslaniku, odnosno Kur'anu i sunetu, onda naše vjerovanje nije postojano, ne može staviti na čvrstim nogama. Kaže mi, kad posebno kada je u pitanju Allahov bića, Allahova svojstva, Allahova djela, mi ne možemo mnoge stvari razumno svim učiti, ali prihvatamo. Ako kaže Kur'an, tako, ili ako kaže dosvijen hadis, tako, onda je tako, mi to prihvatamo, pa ne možemo učiti, ne možemo. Od čega ne možemo? Naš razum je ograničen, mi vjeru akidu ne podvrgavamo razumu ograničeni kao i sva naša druga čula, kao vid, kao sluh, tako dalje. Stoga, znači ovo su dvije osnovne karakteristike obilježja islamske akide i s ovim ću večera završiti, a nastavit ćemo u jednom od narednih predavanja kad dođe red na to i još na kraju opet dokazao da ako ste u mogućnosti da nabavite ovu knjigu koju sam, koju sam spomenuo na početku, nabavite mislim da nije neka cijena, a na sljedećem jeli, predavanju kada dođe narijedno o islamskom vjerovanju akide, ovaj ciklus, ja mislim da će donijeti dovoljan broj, pa da imate, da možete pratiti, proširivati svoje znanje i ponaditi. Da pa vas Allah ono nagradi što ste lijepo slušali, da molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove trenutke upiše u stranice naših dobrih dijela i da ustanemo e, sa ovog mjesta sa većim znanjem i sa većom bogbojaznošću. Kul kavli hada, ostakfirullahi i velikum fastakfiru, innehu bolga furrahim. Ima neko pitanje vezano za ovo